Buenas noches. Somos una corrupción consolidada. El pasado mes de octubre afirmé en Asturias que necesitábamos dejarnos vencer por el pesimismo, el malestar social, las conductas irregulares nos rodean. Los ciudadanos necesitan el desánimo, indignación y desencanto. La gran mayoría de los servidores públicos desempeñan sus tareas para aprovecharse o enriquecerse. Decía entonces que necesitábamos un gran impulso y las conductas que se alejan del comportamiento que cabe esperar, algo de lo que debemos realmente sentirnos orgullosos. También quiero hablaros de la situación económica, porque continúa siendo un motivo de grave preocupación para todos. Los índices de desempleo son todavía inaceptables y frustran las expectativas de nuestros jóvenes y de muchos más hombres y mujeres que llevan tiempo en el paro. Evidente, por tanto, el sacrificio debe continuar. Quiero referirme ahora también a la situación que se vive actualmente en Cataluña. Debemos cortar de raíz la garantía de una convivencia democrática, ordenada, en paz y libertad. ...sino también llevan corrupción en el corazón, porque necesitamos también fracturas emocionales, desafectos o rechazos entre familias, amigos. La España de hoy camina hacia rupturas emocionales o sentimentales me habéis rodeado de vuestro respeto, afecto y cariño. Sinceramente, he visto la debilidad en muchos de vosotros, en vuestras miradas. No quiero terminar mis palabras sin transmitiros un mensaje de esperanza. No me quiero reproducir en el futuro. El viaje del dios Sol. El viaje del Sol. Jesús no podía festejar su cumpleaños porque no tenía día de nacimiento. En el año 354, los cristianos de Roma decidieron que él había nacido el 25 de diciembre. Ese día, los paganos del norte del mundo celebraban el fin de la noche más larga del mundo y la llegada del dios Sol, que venía a romper las tinieblas. El dios Sol había llegado a Roma desde Persia, se llamaba Mitra, pasó a llamarse Jesús. 84, una setmana més, des de Titoeta Ràdio, al 108 de la FM, cap a la resta del món via titoeta.cat o Radio Bronca o Radio 77. Bones tardes. Bones tardes a tothom. Bones tardes. Aquest és el darrer programa ja de l'any. Ja després d'aquí, ja començant un altre any i, un altre, i, i uns altres programes més... Una altra temporada de programes. No, no, ah. però més calientes. Pues sí, Raúl. Uh, la calor és algo ben característic d'aquí, en aquesta terra, i, i, i aquí hem arribat a, amb, amb una bona carretada de programes. Sí. Mm -hmm. Uh, hem començat aquesta setmana amb un disco que ens, que ens ha duit en Jota, d'un grup que no coneixia. La veritat, semblava una, una missa negra, això, eh? Uh, bé, és un has disco... Has d'anar alerta en el que poses. No passis pena, no passis pena. Que tot això és cultura nadalenca molt catòlica i cristiana i no no mos diran res. Uh, és un disco tret, tret per dron uh, eh, l'any 82 és un recopilatori un, un, un tant especial, una mica especial. Se diu Navidad i Radioactives i, i té la peculiaritat que hi havia que, <laughs> no, la que varen proposar els grups eh, ah, a, fer, a fer una Nadala mm-hmm. fora, fora estar preparada i tenien unes 8 hores per gravar-les uh, eh, a l'estudi. estudi sí. Clar, i va sortir el que va sortir. grup que ja són aquests que, que que acabaven d'escoltar, que són els, els Agriments Orcà, mm. Alfavil, Aviador Dró, el Sinistro Total, el Pepe Tan Solo, el Glutamato Yeye... TNT... Sí, grup de ha que són puncarrilles, com el Pepe Sol, el Xinesto Total, el, el TNT... Ribosàries, que era així com... Bueno, de Ribosàries com més... Post-punk i tal. Més sí. de Ribosàries, un cosa sí. més particular. I ara eh, podem escoltar un altre tema d'aquest d'aquest LP. Navidades radioactives, que bonito, hombre. Eres nacimiento 104 a Ràdio Bronca. 104.5 de la FM. Dimecres de 9 a 11 i divendres de 7 a 9. Ràdio Bronca, 1984. I si encara en vols més, escolta'ns a Ràdio 77. 4, des de Titoieta a la resta del món. cortas, estar a mi lado. Los pasos lentos, cielos nos han calado. Secuestro en el portal. Secuestro en el portal. Secuestro en el portal. Secuestro en el portal. Vacaciones en París. Nos siguen tres camellos y el joven y mi Secuestro. En el portal. Secuestro. En el portal. Secuestro. En el portal. Secuestro. En el portal. estem escoltant ara és el grup Mogollón i el seu tema eh, Sequestro en el portal el tema eh, tret també d'aquest LP recopilatori eh, Navidad i Radioactives i abans el grup que hem escoltat era Sinistro Total en seu tema Funfuna Fan Fan Sinistro Total de la seva primera època que mm. són ritme més punts i això sí. cantava Recordar que ara hace un any que murió, murió Germán Copini. Copini o sea que de aquí le hacemos un pequeño tributo a Germán Copini. I si no veig malament, després d'aquest tema Fum a Fan Fan va sortir en el seu recopilatori Grandes Éxitos. Sí, sí, sí. Grandes Éxitos. Grandes Éxitos. Bueno. Eh, eh. eh. Sí, en la seva casa de discos de gairebé tota la vida, però... No. Mm -hmm. no? Per cert, eh, ara que escoltat la cançó de Funfuna Fan Fan... No, és espectacular. Heu... La de Secuestro... Ah, secuestro en el Portal. Mm -hmm. Heu vist el burofax que em va entrar la setmana passada? Resulta que... Hem sentit cosa pues resulta que no, no ha sortit res a la premsa, però no. han segrestat el bon Jesús del Betlem de, de plaça de Cort a Palma. Ostres! <laughs> ah, és, és per aquesta raó que, que, que, que no, no hi ha, hi ha hi ha Betlem. Hi ha Betlem, però no hi ha el bon Jesús. I que han posat? Mm, no surt. El Balzar. No, van, van segrestar la setmana Puedo passada el bon Jesús del Batlant de Ciutat en solidaritat amb 12 detinguts a l'operació Pandora. Mm. Ostres. Vaya, vaya acció, me recorda algo aquesta acció, no? També, però... Sí, sembla que a Barcelona la van fer uns anys enrere per unes circumstàncies similars. Bueno, bueno. A lo mejor este año pondrán al pequeño Nicolás, digo yo. Ah, pues sí, no estaría <laughs> mal. o al Peñafiel de al Peña Fiel. <laughs> Que no se llama Nicolás. No, ya, pero bueno, yo qué sé. Yo, eh, me tienen alucina con el ah, petardo este chaval que se las trae. ¿Qué? Esta tarde vamos a estar navideños. No nos hemos podido resistir. No, la verdad es que no, no, no. Pero, pero habrá de todo. Vamos a decir lo que no sonará. No sonará la de, la de Sociedad Alcohólica ni la de no, Decibelios que ponemos cada año. No, no, no, eso está claro. Ni Merry más de Scratch. Ni Merry más de Scratch. En Wayne no. Ni Merry Christmas de. Bueno, si lo hemos puesto al principio, Merry Christmas de los Ramones, sí. Ah, no, pero esto es acualado de Con Radio. Ah, de Con Radio. <laughs> no, no, pondremos justamente cosas que nunca se ha escuchado de las Navidades en la radio. Esto no sé si lo vamos a llevar a poner. no, me parece que no. La segunda referencia del sello va Euskadi, Basati Disca, que va a ser una disco discogràfica petita, familiar, que va existir a final dels 80, principis dels 90, va editar coses ben interessants com el No te muevas de Rip, uh mhm. -huh. per exemple, el primer i únic disco de La Terrera, etc. Tenim aquí uns 7 pulgades de la banda de Bilbao MCD. Ja sabeu el que significa. I bé, aquest 7 pulgades és la segona referència de Basati Discac, mm, dues cançons dedicades al Nadal. MCD les desea Merry Christmas a la cara A, Feliz Navidad i a la... Següent. Bueno, tres cançons. Tres cançons. Feliz Navidad, Papà Noel i la que escoltarem. 25 de diciembre. Fum, fum, fum. eso no puede ser. No ha habido nadie como yo, pues Franco me escogió y me chupé la transición cuando Carrero voló. Mata un elefante si eso le hace entrar en razón. Oh, yo ya no soy el rey Borbón. Déjese de hontería y hágale caso a la reina Sofía. No digas Leticia. Una plebeyaca. A nuestras dos hijas. No quieres sangre azul que soy un cobarde. La descubrió usted tarde. Los reyes son los padres. Inconstitucional. Peña fiel corre la cortina. Lo que usted diga. Que yo me correré en Corina. <laughs> no le a su majestad que por su cuenta se lo monte. Déjame abdicar y chupar el culo a un rinoceronte. No farte usted a la monarquía y hasta la muerte ha de seguir. O me voy con María Teresa, tú y a vivir. Difícil reina con un cojón Oh, yo ya no soy el rey Borbón. <laughs> mira, mira cuánto elefante. Corre, trae un rifle. Mira cómo cazo, mira cómo caigo, pise donde pise, acabo tropezando. La cadera toma por culo. Y Urdangarín y Marichalar, problemas tienen en la casa real. Ahí os quedáis cabrones con el marrón, porque yo ya no soy el rey Borbón porque yo ya no soy el rey Borbón, pero siempre seré el rey Torpón. <laughs> ¿Por qué no te callas? Atzoki der Sonnenweg an. Ángeles cantan. Al on podeu escoltar estem en de nadalenc a tope. Fins, bé, fins a dalt de tot. Fins M'encanta el Nadal. Això el que escoltàvem ara, evidentment, és de recopilatori Navidades Radioactives, que he duit. Uh, el grup que escoltàvem és Nacional 634, que és grup de Bilbao. Sí, és la carretera que va de Madrid a Bilbao. Bilbao. Eh, no, uh, no de Santurce, de Madrid, eh? No. Xiste dolent. I és, és el primer grup d'en de, Quique Turmits ah, conegut per haver estat el vocalista de Pleasure Fuckers. Mm -hmm. Pues és un recopilatori ben xulo que, que mos has sí, duit. Sí, I tenc entès que rollo. tots van improvisar aquestes cançons al mateix estudi, Això és el que explica el eh, pamfletillo que... que és una fotocòpia. Una de les primeres referències de Draw abans de, no de vendre-se a Warner quan los uh, eh, independents volaven de set referències. Sí mateix ja... Molt bé. Crec ja que no ha estat reeditada ara amb aquesta voràgina no, no de reedicions no, no. de del punk ibérico? Vamos a Yo que sepa tampoco. Ah, pues nada más de deixar aparcar un poco el recopilatorio de Navidades Radioactivas. Y los més tropicales Se, seguirá eh? Bueno, y con otros temas, eh, no solo hemos tenido este disco, sino de MCD y, y alguna cosilla más que se colará inevitablemente. Sí, sí, sí, Pero bueno, bueno hay, que, hay que recomendar a los Reyes Magos que este año le traigan al Niño Jesús un poco de polvo de talco. Sí, és que dèiem lo del Niño Jesús que ha desaparegut del Betlem de ciutat en solidaritat amb els detinguts per l'operació Pandora. En aquests moments, si, si ens escoltes en directe, especialment si no sou a Mallorca, si sou a Barcelona, recordeu que, en, que hi ha una manifestació que parteix de la plaça Catalunya, ara fa una estona, des de la banda Rambla, Brussel·les i que sent solidaritat amb els anarquistes presos. Terrorista és qui ens condemna a una vida de misèria, no qui es revela contra ella. Pues sí, entrem a la setmana a la que a Ciutat de Mallorca se commemora l'arribada del rei en Jaume, de la cristiantat als territoris més foscos d'aquell segle XIII ben antic i que des d'aquí se reafirma la identitat que tenim catalana de qualque manera, no? Eh, com si fos el dia 12 d'octubre i amb els mateixos sentiments que en solidaritat amb els indígenes, no? Nosaltres recuperem aquell sentiment dels foners Sí, per i... foners que era peguin més enrere. Més enrere més encara. Enrere. Vete a saber com van arribar. I també aquesta setmana ha estat potenta amb la notícia de la doctrina infanta, no? Sembla que la germana del rei haurà de passar ah. pel sedàs de la justícia i haurà de fer el seu, la seva genuflexió davant la justícia, amb què m'heu de part això? I també aquesta setmana ha estat notícia aquí a Mallorca que ha arribat per la segona patera d'enguany. Han, han detingut el 7 o 9 eh, magrebís que, arriba, que, que van arribar a les costes de Santanyí també aquesta setmana a, a, a l'estret de Sicília han arribat més de 1.500 immigrants Uh, I també aquesta setmana uh, segueix sent notícia la violència que se manifesta de, des del llunyent Orient fins al lejano oeste, i és que als Estats Units encara hi ha brega. Escoltam la cançó Conflicto Violento, amb la que Ratos de Porao obrin el seu nou disco titulat Seculo Sinistro, editat per Alternative Tentacles. Thank you. Bueno, pues ahora después de ratos de porá, que estuve en la, el fin de semana, bueno, hace el día 18 por Barcelona. Hay que agradecer que nos hayan traído este disco, ya que mm. creo que la distribución va a ser complicada en Europa. Sí, la verdad es que sí, eso es lo que nos han comentado y tal. Pero bueno, vamos a pasar con otro disco de, de por ahí del norte, que son Distorsión, y esta canción que vaya a escuchar me, son, son justamente de un disco que se llama Bilbao Mierda de Rock and Roll. Son temas en directo y vamos a escuchar, vamos a darle una canción para el rey. Se llama así, El Rey. Vamos a tocar. ¡No me da la gana! ¡Ahora os vais a joder! ¡No voy a tocar el rey! el rey, se está muriendo y la mujer alocada, la hija embarazada, el rey, se el rey, se está muriendo se muere, el rey se está muriendo, la hija está drogada, pobre hijo se queda el el rey se muere, el rey se está muriendo, el rey el rey muriendo. se está muriendo, se está muriendo. El rey, Pues bueno, no es que se esté muriendo el rey, pero <laughs> casi casi se nos, se nos murió un par de veces. Siempre, siempre nos tenía en vilo nuestro <clears throat> pequeño Juan, cada vez que se iba a la nieve o a cualquier sitio del otro mundo. Por suerte el relevo, Raúl. Ya, el relevo es el hijo, ya veremos lo que dura. Porque, bueno, yo no vi el discurso, pero si vosotros lo visteis, me podéis contar qué tal fue, porque mm, la verdad es que me lo perdí. Fue una putada, ya lo bajaré por internet me lo, y me lo enchufaré para ver qué tal fue. Nos vamos un poquito más abajo de las vascongadas. <laughs> nos vamos a la parte foral de Navarra <laughs> a buscar a otro grupo que también hacía un buen punk por allí, por esas tierras, que era Porquería T. Y ya que justamente, por pues eso, como estamos con el tema navideño y esto, pues cómo no hacerle una canción dedicada a la fase eclesiástica. Porqueríate, religión. ¿Quién ha llevado el poder? Siempre ejército, ricachos políticos, siempre en medio, convenciendo, siempre en medio, parásitos.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 Què tal tot? pues aquí, en un passeo a la plaça Catalunya. Ah, estàs a la plaça Catalunya? I què fas allà? A ah, veure, jo no ho sentiré molt perquè entre que cànticos i que estic bastant sordo. Ahà. Bueno, què sí, tal? Sí, sí, què estàs, aquí a la plaça Catalunya? Ah, correcte. I això que, eh, que estàs en una manifestació, no, em sembla? Sí, Sí, correcte. Aquí, tam, com altres punts de l'estat, s'ha convocat a Barcelona també, mm -hmm. no? perquè en l'operació Pandora pues, alguns dels punts que es van assaltar va ser aquí, sí. i, i avui a concentració a l'estat. I aquí estem. Molt. Molta gent. I... Que veig nombres d'altres concentracions recents, però bueno. Mm -hmm. I què tal? Com està l'ambientillo per aquí? va just acabem de, de moure'n i no sé, mira, vaig sentir una estona. Ah, la veritat que sí. Bueno, doncs això, aquesta, aquests càntics i aquesta línia. I, i res, no sé molt bé cap on avançarà, però bueno, estem un centenar de persones. Molt bé. Segurament molt... menys que el, el, el, la setmana passada, el mateix dia que va haver l'operatiu mm -hmm. matiner, que a Gràcia es va concentrar bastanta més gent, però bueno, igualment, per ser festes com són ara, pues, és un cap gent. Pues ja està bastant bé, no? A Maco, des d'aquí de, se sent bastant de... així bastant de renou, això també agrada, no? De dir, bueno, men, Manco poquets potser, però, però sí que renou és. Sí, no, a més, ara mateix estem just davant del Corte Inglés, perquè coneu Barna ja sabeu que és mm -hmm. com el símbol d'aquí del, del centre comercial de la ciutat i també just aquestes dates, trencar una mica tot aquest no, consumisme i la inèrcia aquesta que es nota tant aquest, aquí al centre, doncs ja està bé, no?, baixar una mica aquesta realitat aquesta... al centre de Barcelona. Sí, home, aquesta realitat paral·lela que se, que se crea, no?, de, de, de falsetat i de, i de consumisme, la veritat és que, que, que sí, que, que tens tota la raó, que, que això fer, fe notar que hi ha un petit gra que, que els hi molesta i ho trobo una, també <laughs> un detallat que és interessant, això també està molt bé. Suposo que també eh, està bé també sortir una miqueta del barri de Gràcia, que a vegades també amalgama una miqueta molt d'aquestes mogudes i fer-ho més, eh, més públic eh, amb aquesta baixada a plaça Catalunya, no?, per dir-ho manera. Que són ja realment tota la majoria de turistes que són els que ara pues no, com a mínim es pregunten o, o al·lucinen una mica, no? Que, que no, la, no és només la Barcelona que els hi venen, la que, la que es troben avui al món. Mm. -hmm. Correcte, correcte, correcte. I, I bé, no sé, també dir que, per comentar alguna cosa, que de totes formes s'han fet concentracions i activitats i solidàries als barris que van ser més afectats aquí a Barcelona no? per aquestes mm -hmm. aquesta operació no? que va estar part de Gràcia van ser Sant Andreu i Poble Sec. Mm -hmm. pues, a, els espais, no? Ateneu Llibertari de Sant Andreu del Palomar i el del Poble Sec, que estan, van fent activitats per la Cap de fons, per les detingudes que estan mm -hmm. a mhm. Madrid, en les penitenciaris de Madrid, i, i també aprofitava recordar que almenys aquí a Barcelona el 31 fa la marxa a les presons, que és una, una acció ja de fa molts anys, sí. no sé si 18 i tot, i que aquest any encara té més sentit. Clar. que sempre en té, no? Però, sí, si sempre en té, aquest any doncs, encara hi haurà, més, uh, hi haurà més presència de sa gent per això, perquè han volgut que, que encalentir l'ambient i d'això és el que, lo que, lo que provoca no? aquesta reacció de la gent cap, a, cap a aquestes manifestacions i cap, a, i cap a aquesta protesta i evidentment com la marxa de torxes aquesta del 31 que la veritat és que sempre ha estat un, un referent i una cosa ben xula també per poder fer dia 31 per, perquè les detingudes i els empresonats eh, sàpiguen que no estan, no estan soles, no? Exacte. És, molt bé, molt bé. Pues molt bé. sí, d'això se, se trata, no? A més, que a saber on a les festes, pues, bueno, segura molta gent que a sobre la fiquin al telèfon aquestes dades, que potser quan veu la família van els d'aquí o el que sigui, doncs encara se li fa més cuesta arriba, no? Més dur. Clar. Clar, clar, clar. Sí, perquè val la pena, ara ja aprofitant la conjuntura, val la pena recordar que eh, no només pateix la presó a la, la persona en qüestió que està empresonada, sinó que les famílies també en pateixen les conseqüències, no? I, i també és una, una mostra de, de solidaritat no només amb, amb les preses, sinó amb les famílies que a vegades es veuen amb, amb veritables eh, problemàtiques per poder veure a la, els, seus, eh, els seus familiars i, i nombrables eh, a vegades inclús a improvisacions i coses d'aquestes que a vegades s'ofreixen a totes les famílies que no tenen per què pagar eh, aquest preu que li estan fent pagar al pres en qüestió, no? No, i l'Espar, com dèiem abans, doncs això, la gent eh, almenys d'aquí se l'han portat a Madrid, no? Clar. També amb el que implica, no?, de desplaçaments, a nivell econòmic i, i mai. I res, estem pujant per Ses de Gràcia i... Molt bé. Molt bé, molt bé. bueno, com els camps eliseus d'aquí a Barcelona i, i bé, no sé si, si algú que estigui escoltant allà a Palma vol saber això també com va, almenys en el cas d'aquí de Barna, mm -hmm. pues, hi ha alguns hashtags crec, eh, no? que s'han fet per, per tot això, de l'operació en Pandora i algun blog, llavors suposo que hi ha gent que deu estar així com a explicant al, el moment. El moment una miqueta. El que jo us pugui dir. Escolta, Ernest, eh, ja que estem, sí. eh, què tal l'assemblea de Majares? Pues l'assemblea de Majares anem fent, doncs no, no, fem vacances, sí. bueno, som quinzenals, llavors sí. no ens ho podem permetre. Mm. I demà tornem a l'antena i just demà, doncs mira, qui ens vulgui seguir en viu. Perfecte. Online a contrabanda.org, doncs, a part de fer alguna així, una entrevista una mica mena, sent el dia dels innocents, mm. farem connexions no? amb gent també Molt bé. de la muntanya o de la teneu de poble sec per explicar també ells com hem viscut. Perfecte. Uh, tot el tema de Pérez ara que ja han passat uns dies i després de la ràbia inicial doncs també poden no? des d'una part més de reflexió. Doncs pues sí, allà estem, Molt a contrabanda, 91.4, i que a més al gener farem anys. Ei, és vera, eh? quants en feis? A la contrabanda farà 24. 24 anyets. 24, i ho celebrem el dissabte 3, divendres 30 de gener. Molt bé. O sigui que també, si tothom que vulgui venir de, dels dies aquí celebrem el casal de joves Palau Alós, al Forat de la Vergonya. Perfecte, perfecte Ernest. I de res, ens eh, sentim a les zones, ens veiem als carrers, eh, deixem una fantàstica companyia, moltes abraçades i molta força des d'aquí Mallorca, d'acord? I ens veiem aviat, eh? pues això, moltes gràcies també per donar veu i, i res, recordar que això també del, tot el tema de la llei Mordassa que també ens afecta a les, a les ràdios a les afecta, sí. en concret, no? com a tants altres persones i col·lectius per exemple els mitjans, no? per la i la llibertat. Pues això, una abraçada. Ben Ei, una abraçada molt forta, Ernest. Dona Vinga. petons per tu i per tota la oh, família que tens aquí al costat. Gracias. Venga, salud. Eh, nadie ha querido perderse el España-Corea, ni por motivos de trabajo, de salud. El lugar donde se levantaban las torres, todos los familiares de las víctimas, por su presunta relación con ETA. Gol del eh, equipo del Recreativo de Huelva. En la Junta de Accionistas de hoy, Emilio Botín. El número de desempleados por su presunta relación I doncs sí, aquí estàvem sentint a l'Ernest eh, que ens estava explicant eh, en directe el que s'estava visquent a la plaça Catalunya pujant per Passeig de Gràcia i, i és que vos recordam que eh, un dels motius principals per aquesta manifestació era eh, la Operació Pandora que ja hem estat xerrat alguna vegada des d'aquí i, i, i bé, Eh, Recordar-vos que hi ha diverses concentracions en diversos llocs i, i que estigueu informades i que en tot moment, evidentment, eh, donaran suport a totes aquestes eh, mostres de solidaritat i, i ànims. I eh, ja que xerràvem ara, hem parat un tema de mitjans de comunicació, doncs eh, jo... Val la, val la pena dir de qui era el tema, crec que sí, era d'una banda mallorquina que se feien dir Metralla i que apareixia la seva demo d'una dotzena de temes, Bienvenido al cuarto grado, mm -hmm això ja deu tenir més de 10 anys. O s'ho van editar ells mateixos amb la distri antisistema. I de, jo ara, mira, m'estava entretenguent que aquest, eh, aquesta setmana m'ha arribat un fantàstic article, perquè la veritat és que no hi ha paraules per descriure'l, eh, publicat a, eh, a, eh, a El Mundo, crec que està escrit per un personatge que se diu Salvador Sostres, que se deia Guantánamo, i que deia Hay que entrar en gràcia. L'article és matemàtica pura i dura, vull dir, eh, és un article superfàcil eh, de, de fer, eh, amb el sentit de que, que vengui de professionals, això realment eh, és bastant, bastant increïble que puguin escriure tal quantitat d'elements de, de, que, que, que, que, bueno, és que, és que, vamos, només hi ha que per aplaudir. Però en comptes de llegir aquest article d'aquest personatge, jo eh, m'he entretengut ara, en dos minuts, eh, a canviar quatre paraules d'aquest fantàstic article que podeu trobar en el mundo.es publicat el dia, crec que és el dia 17, Ah, ja el llegireu vosaltres a casa vostra i si teniu ganes de, de tenir una úlcera d'estómac però jo vos llegiré lo que, la variació que, que, que he realitzat i diu així Que la policía haya por fin irrumpido en los barrios ricos es la mejor noticia que hemos tenido los catalanes. Resulta imprescindible que juez y policía lleguen hasta el final y que se acabe la impunidad en los rincones más brillantes de la Barcelona opulenta. Castillos de la opulencia criminal, de los adictos al sistema y de la higiene hipócrita. Los barrios ricos han sido durante muchos años un territorio sin ley ni orden, caldo de cultivo predilecto de cualquiera que haya querido alterar las más elementales normas de convivencia. Que el juez no haya actuado hasta ahora no significa que los barceloneses de pie de a pie no supiéramos y denunciáramos la irresponsabilidad la irresponsable permisividad del Ayuntamiento y de la Generalitat con estos peligrosos grupúsculos de corruptos, que en no pocas ocasiones han protagonizado intolerables episodios con toda clase de ataques contra la democracia, la propiedad pública, sin que se les haya eh, perseguido demasiado, porque eran demócratas, empresarios y políticos, que los varios ricos se hacían fuertes actividades antisistemas, partidarios de las más salvajes de las violencias lo hemos sabido siempre, que vivían en casas lujosas sin ningún tipo de control, de licencia, de impuesto ni de regulación, no solo lo sabíamos nosotras, los jueces y la policía, sino que además los propios protagonistas nos rastre rastregaban por la cara y lo defendían como su modo de vida. Ante semejante desafío a la ley y al orden, a la convivencia y a la higiene democrática, los líderes políticos han optado casi siempre por aceptar sobornos, rendirse o mirar hacia otro lado, como han hecho todos los políticos y alcaldes en la más vergonzosa actuación que se recuerda de los cargos públicos en mucho tiempo, cuando claudican ante los violentos antisistema de los barrios opulentos que se oponen día tras día a las leyes de transparencia. La intervención policial en los sectores opulentos ha sido una sorpresa, no porque no haya motivos que la justifiquen de sobras conocidos desde hace décadas, sino porque estábamos tan acostumbrados a la rendición física, política y moral de la mayoría de la población que claudica ante semejantes robatorios a las arcas públicas del ayuntamiento, la Generalitat o del gobierno y que habíamos abandonado ya toda esperanza. Hay que entrar en los barrios opulentos ayuntamientos y gobierno. Hay que entrar a saco. Hay que entrar con tanques de agua para limpiar la corrupción. Hay que entrar con tanques blindados para detener la inaceptable colección de cafres y hay eh, que entrar con apisonadoras para convertir los oscuros palacetes en anchas avenidas donde la maldad organizada no lo tenga tan fácil para ocultarse Bueno, eh, fins aquí acaba aquesta conversió d'aquest article, sinceramente de merda que engega aquest que eh, pseudoprofessional de El Mundo. La vida m'escup bueno, esto eran desde la otra parte de la <laughs> de la comunidad foral de Navarra. Nos hemos ido a Valladolid a rescatar a un grupo que se llamaba de Tal. Siguen tocando, por cierto. Sí, ¿eh? siguen tocando, me enteraba hace poco. Y tienen unas grabaciones nuevas de las que todo el mundo habla. <laughs> Esta justamente pues está grabado en Moraleja Records en el año 83, pero lo ha, lo ha recuperado Metadona Records desde aquí, desde Mallorca. Y es un vinilo que la verdad es que no tiene desperdicio para nada. Es el disco se llama Nunca Siempre y ya te digo, el grupo se llama Cloaca de Tal y la canción que escuchábamos es La vida me escupe. 1983. Suena lejano, ¿eh? Suena muy lejano para la gente que ha nacido hace nada, fijo. <laughs> Seguimos con seguimos el recopilatorio Navidades Radioactivas, si te semble, Raúl. Extract directamente del baúl de J. Eh, eh. eh un experiment, como us en J al comenzamiento del programa, Eh, que se va prendre Dro i eh, que va convocar a tots aquests grups dels que xerràvem a un estudi sense sebre de que anava el rotllo i en 6 o 8 hores cadascú va idear-se una Nadala de Nadal i continuem amb alguna de les bandes més puncarriles perquè hi ha de tot i anem amb una banda de Granada se feien dir TNT i van enregistrar la cançó Ratatatatà Dali Larry villancico de TNT, eh, la verdad es que el, <laughs> comparado con la que canta Rafael me quedo con esta. <laughs> Parece ser que sembla que iba va haber un temps, no?, que se estilaba el tema de las Nadalas para el grup punk ya no fan Nadalas. No, no, la verdad es que no, pero tendríamos que volver otra vez a ese tipo de... o, no. O no. No sé, a mí siempre me <laughs> ha llamado la atención hacerlo, porque, a ver, puedes hacer un villancico a, tu manera. O sea, no creo que, que vaya a haber represalias ¿no? eclesiásticas contra la música que hacemos. Pero bueno, no, no, no, esperemos, eh, esperemos que no, porque si no entonces ya... Son, géneros musicales. Sí, exactamente. Aparte, no sale nada que no se vea lo que hay. hey per cert, al Burofax esta semana hemos trobat una carretada de fanzines, eh? Mogollón, sí. Vale la pena comentarlos. Mira, uno es el pega que creo que es el número 2 cara que no indica. Son un, unes fotocòpies molt introspectives des de les clavegueres de Palma, vos les recomanam, una declaració de principis davant la sa situació de les nostres inservibles existències. Fotocòpia, corta i pega i escrits a mà des de lo més profund i en la més absoluta sinceritat. I així mateix ens entra un altre fanzín butlletí, que és l'antipatia. Jo crec que molt de vosaltres ja el coneixereu, tant, sobretot a Barcelona, però a altres indrets de l'Estat. Al seu comunicat 35, datat al novembre del 2014, fan un especial de la breu història del punk a Mallorca. Uh, li van fer una entrevista també, a Antomeu Canyelles, coincidint amb, la, amb el seu tour per Barcelona, i vos, la, vos el recomanam. Uh, també podeu entrar al seu, al seu blog i sintonitzar-los també a través de Radio Bronca o enviar-los uh, un, una carta a l'apartat 25 102 de Barcelona antipatiacine.wordpress.com i també aquesta setmana ens hem trobat a la bústia dos fanzines. Un és molt nou i l'altre un poc menys. Ens arriben de la mà del fotògraf afincat a Mallorca, Pato Conde, Uh, lo més novedós és el fanzine, fanzine número 1 de No Pro Foto, on surten instantànies de fotògrafs, diria jo que quasi tots mallorquins, com en Manuel BM, Andrés Quintana, Blanca Vinas, uh, Dave B, Andreu Bover, Evaris Torres, Sergio de Arrola, Loro, Ian Walder, Garans Marson, Roxana, Gervás, Tormeu Canyelles, Tia Urrea, Víctor Álvarez, Pato Conde i en Jordi Pol. Les més puncarres? Pues, supos que serà una instantània d'ordre mundial feta per Pato Conde. Eh, això és el fanzin eh, No Pro Foto, de l'editorial No Pro Model, que també té el seu propi fanzin. Un altre propi fanzin de l'editorial No Pro Model, perdona, és el Escena Under, amb fotos totes de Pato Conde de diferents grups de l'escena musical independent mallorquina, des de Breathless a, a grups més actuals com Roosters o Marasme. Molt recomanat. Aquí queda. Joder, pues me has dejado nada porque yo no había visto estos fascines. Pues tienes que mirar en el buzón de 1984. Yo es que... Uh, no ya miro, se vos. Si no os a enviar algo... No de mi casa a veces. Ara es 1984 arroba gmail.com. Ah, y que a la bustia, eh, la eh, Entra, entra así un, burro fax desde, desde Barcelona con una banda que se llama POTS. ¿POTS? POTS. P-O-T-S. P-O-T-S. Ajá. Ya nos aclararán nuestros hermanos. Puedes, significa puedes. Y es una maqueta que nos entra ahí a través del apartado para cassettes, ¿no? Sí, eh, y se llama la maqueta Pison de the Peace de Santos. Pues vamos a escucharlos. Y vamos a escuchar el tema Paraíso Podrido. A ver, ¿qué tal suena? Vamos. Vámonos. bien esto de que nos manden estas demos también desde Barcelona. Sí, sí, sí, claro, siempre estamos abiertos a cualquier cosa desde el otro lado del charco. Muchas gracias a la gente Pots, la banda que escoltaba arribada de Barcelona. Mm. Pues ahora nos vamos a ir otra vez un pelín para el norte, mano izquierda. mano izquierda, segunda curva a la <laughs> derecha. sí, sí, por ahí hay muchas curvas. La tercera sidrería. La tercera Ahí nos paramos. Ahí seguramente va a tener una dicho, hostia, eso es Asturias, fijo. <laughs> Pues sí, es por ahí, por Asturias. Y nos vamos a escuchar una banda pues de principios de los 90, mediados por ahí, que era Intolerancia o Intolerance, como quiera mm, pronunciarlo. Pronunciar cualquiera. Joder, este, e- este disco es de baúl, digno de baúl, sí, ¿eh? Sí, la verdad es que cuando lo vi en el Ateneo dije, me la llevo. <laughs> Una portada grafitil. Sí, grafitil. Guerrillera, la generación del odio. La generación de odio, exactamente. Y un clásico, no pagues más de 800 rupias, ¿no? <laughs> sí, exactamente. Y vamos a escuchar pues, el primer tema del disco, que era Odio Positivo. Oh, vaya clásico. Y luego digo al estilo. que extraña total, tío. Hace tiempo no escuchaba este disco y ahora me he puesto, vamos, con los pelos, aunque los tenga <laughs> casi al uno, pues se me han puesto de punta todos. <laughs> pues mira, me acaba de llegar un disco que estaba esperando que me llegara. Al final me lo ha traído mi gran amigo Oscar, pero después <laughs> me lo ha pasado mi amigo Bernat, que no pude ir a buscarlo, pero bueno, al final ha llegado a mis manos una demo del 87 de una gran banda de Barcelona que se hacía llamar, no sé si aún están aún también en el activo, anti Y aquí viene una canción que justamente eh, está dedicada, pues en esa época, al señor alcalde de la ciudad de Barcelona. Pues eso, así vamos a escuchar de Antimanguis, el señor alcalde. Artimanguis, qué bien suena <laughs> este, esta demo que lanza han y después dentro va un CD con también temas de demo de estudio del 87, de directo en el 88, donde sacaron los temas que <clears throat> fue en el split de Cross 10 que eran la canción Bailando y Acero y Hormigón, y después ensayos del 85. Bueno, hay un poco de todo de, la banda, de temas que no salen en este disco y temas que <clears throat> están pues en, el vinilo. Pues dale las gracias a, a Xavi del Fora Records que ha conseguido pues eh, editar este, <clears throat> este pedazo de vinilo y bueno, vienen ahí, pues claro, un montón de homenajes para la gente de Snow Barris, que era gente que estuvieron dando mucha guerra en los 80 y mediados de los 90, haciendo fanzines, grupos, colectivos, y que fueron un gran ejemplo contra la lucha política del Ayuntamiento de Barcelona, de muchas cosas sociales. <laughs> Prospe, vinculadas a También, sí, sí, exactamente. En especial a la Peña Prospe, exactamente. Sí, los primeros ocupa casas, ¿no? sí, sí, sí, sí. Pero bueno, aquí lo que me deja más me llama la atención para seguir luchando es una pequeña frase que dice, ser joven no es delito, aunque algunos pasemos de los 40. <laughs> Esto te da virilla, ¿no? <laughs> me da mucha virilla, claro que sí. Ahí estaremos siempre dando caña a la raza social de la política. Y siendo <laughs> jóvenes siempre. Pero bueno, Vamos ahora justamente. ¿Qué has hecho eh, estos días? Estos días. He Porque tu agenda echaba humo, ¿eh? Echaba mucho humo. La verdad es que me eh, ha sido encontronazos con mucha gente que hace tiempo no veía, gente que estaban por otros lugares del mundo y tal. Pero uno de los planazos que tenía yo para, para estos días era el día de ayer. El día de ayer fue un planazo total en medio de un molino, ahí en medio de Campastilla, en Sometimes Sí, la verdad que yo me quedé con las ganas. Tenía ese plan y no lo realicé. Mira tú. Así que me arrepiento y pido disculpas. Y fue justamente la presentación, por fin, por fin, por fin, de el grupo Crossfire, el disco Sin Mirar Atrás. Y la verdad es que fue eh, una cosa así en plan familiar. Éramos 40, ah, ya eh, te digo, estuvo muy bien, muy bien. Y la verdad es que los discos volaron. <laughs> la verdad es que no sé si ya le quedarán alguno más. Pero vamos, estuvo muy bien porque hicieron un pase, después hubo un pequeño descanso y cuando vino más gente hicieron lo típico, como hicieron la otra vez que estuvimos, ¿te acuerdas? El segundo pase. Primero de, adelante para atrás y después de atrás para adelante. <laughs> muy bueno, muy bueno. Un clásico. Un clásico, un clásico entre, entre los pases para arriba y para abajo. Y nada, eh, son el CD tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... tiene unos 11 temas, que están la verdad que todos fantásticos, pero hoy vamos a escuchar el, el corte 4 del grupo Crossfire que se llama You Go Now. se llega, cómo se llega aquí ya al final de año y tenemos ya ganas de hacer buah, de destroys. ¡Ah! Bueno, pues esto era Crossfire eh, con Tony Ramone a la voz y al bajo, Juanmi voz a la guitarra y Jaume Salón a la batería. Está grabado por Jaume Salón en las Studios Son Son, justamente el verano del 2013, con energía solar además. Estuvo grabado mm, todo el sonido claro, <laughs> hay que decirlo, y producido por Crossfire. Y después estuvo masterizado por Brad, Brad, hostia, el apellido. por Brad. Brad, Bot, a ver, tú que sabes inglés <laughs> más que yo. Brad Bot Right. Bueno, es un. No es de Montuiri. No es de Montuiri, <laughs> es un. Es un ¿De <laughs> no. tampoco. Es un compañero de Tony, que es de ahí de Portland, y le mandó pues el máster, y eh, desde allí, pues justamente, pues lo masterizó, y entonces mandó la copia original, y de ahí han salido las copias y tal. Pues sí, un disco que se ha hecho esperar y que tiene pinta de dulzón, dulzón. Y aquí ya quiero mi copia para mi baúl. Ya, te digo, eh, yo. para mi tocata. Para tu tocata o tu CD. No, la portada más está chula porque justamente sale en medio del campo Juanmi con una especie de, de poal ahí que está iluminado y entonces parece como que está ya la cosa al, dente, ¿no? De decir música de rock and roll. <laughs> Pues sí, esperen pues que se prodiguen un poquet más en directa porque es una banda que le agrada tocar a, a llocs inesperats. Sí, sí, sí, sí, sí, exactamente. El Molino ya es el tercer concierto que yo veo y la verdad es que siempre surge cualquier cosa. Yo cuando me fui a un y todo decían de hacer un tercer paso, yo dije, ¡buah! Entonces que vaya a empezar por la mitad y después <laughs> hacéis como una especie de sesión session, porque como había mucho músico por allí, pues podía pasar de todo. Pero bueno, sigamos con el programa. a, mí, eh, a, ver, espera un momento también. Eh, ¿Qué empieza a, sonar de Portland, fondo? Portland, Portland, 20... Es que no sé las fechas. A ver qué es esto que suena. ¿Eh? Portland. La red, Pop. ¿Cómo suena? Todo suena un directo, ¿eh? Suena directo, suena directo. Ya, a qué burofax que nos mandan ya no se res. Estos son muy yanquis, eh. no hay que abrir los burofax a cualquier cosa, hay que seleccionarlos primero. Suena muy yanqui, suena muy yanqui. Sí, pero... Como si fuera... No sé... ¿Yankees en Mallorca? o Yankees en la península, o Yankees... Eh, en el mundo yanqui. Eh, el mundo, tú sabes que el mundo yanqui es muy... Eh, esto ya me suena más. Ahora me parece que, ya, sé, quién ya sé quiénes son, porque solo con ese bajo solo puede ser. Eh, pues de. De. ¿De quién? Ay, se me ha ido el nombre de mi cabeza. Se ha ido el santo al cielo. Sí, sí, me he quedado como Alzheimer en mi cabeza. Pues mira, yo te, <laughs> yo te diré ahora una vez, vegada porque ya ya ya Ah, ya está. de Martín, de Orden Mundial, tío. me cago en todo lo que se de fer. Pues ens envien aquest burofax, ja no sé com en aquest aparato de la tecnologia per encendre la gravació del concert de Boston del passat dia 21 de desembre a Estats Units. Sí, sí, sí, sí estan sí. de gira per allí, exactament. Ara Mira, no sé si estaran ara per Califòrnia. Espera, ara t'ho dic mateix. Avui eh, estaran mateix a Oakland. A Oakland. I demà, jo sé lo que a lo millor farà aquest tipus amb Brad, de Portland. A lo que hauria, ah, de, fer. Claro. A lo que hauria de fer, que és anar a veure eh, Ordre mundial, mundial a Portland, com a, eh, a casa seva, per ah, dir-ho sí, manera, sí, sí, sí, segurament. que tocaran demà dia 28. Dia de Santo Inocentes, vaya inocentaes ha tocat. <laughs> a los de Portland. Vaja, vaja, vaja. <laughs> Ve pues un sí. certo grup mallorquín allí. Recordar que aquesta eh, tros de gira que estan fent, demà estaran a Portland, 29 a Seattle, a 30 a Olimpia, San Francisco, Santa Rosa... Va, va, va, Vamos, que comprarán las uvas allí en Estados Unidos. Sí, sí, sí. sí. I lo que jo no sé com ho farem és eh, a... a uh, ah, Rafita. A, per cert, sabeu que tenen un casset per aquesta gira Orden Mundial a la seva discografia, ah, que, ah, pues no, que són dos LPs, sí, sí. el darrer dels quals va sortir en guany, que se diu obediencia debida, la obediencia que se debe, uh, pues se li afegeixen quatre temes nous, inèdits, que si no vaig malament venen de la sessió de l'LP i són un casset que han editat una edició limitada per aquesta gira uh mm-hmm, -huh. Mm-hmm. i se titula el casset Obediència de vida, d'estar eh. viu o mort. I tu creus que eBay ja sortirà o algo allà? Jo crec que encara no, però d'aquí ben poc eh, és un dels cassets que han de sortir. I... això serà molt, molt, molt buscat, eh? Bueno. Habrá que hacerles una entrevista y que no lo traigan aquí. Pues sí, aquí no podrán ir a entrevistar, no sé si coincidirá o no, es en Rafita. No, Rafita cuando oh. venga me parece que deja una maleta, <laughs> deja la batería, coge el bajo y se va para Europa. Para <laughs> Europa y... y, pues con trance. Con trance. Imagínate. Oblida, sí, si Orden Mundial tocaran el seu últim concert dia 10 de gener a Los Angeles, Trance tocaran dia 15 a Sant Etienne, crec que això està a França, sí, sí. Uh, eh, 16 a Basel, 17 Biel, uh, eh, 18 a Kreuslingen, München, Viena, Nuremberg, bla, bla, bla, Blitzberg, ah, Berlín, Copenhague, Odense, Hamburg, Bremen, Münster, París, dia 29, Limoges eh, el dia Otra 30, Bord Bordeus eh, el dia 31, i llavors tornaran a creuar les punyeteres fronteres, com sempre, eh, dia 1 a eh, 2 ah, 2 a eh, Saragossa, això ja estic xerrant de febrer, eh, 2 eh, a Saragossa, a Sala Pub, eh, Pub Ecos, a eh, Zarauz per eh, Putsuru Puchulo <laughs> Castechea, mm -hmm. el 3 a Madrid al Rock Palace, el 4 a València Magazine, el 5 a Barcelona a Los Bloques, okay. el 6 a Mallorca... Uep! Uep! I el 7 a, a Mallorca, a Uep. Sabotage. O sea, dos conciertos seguidos aquí en Palma. Uf, eso será wow. mortal, tío. O sea... pues, pues a més, se'n van de gira i no tot sol. Se'n van amb una banda austríaca, que és austríaco-catalana. Ah eh, que són suïcides. Ah, I amb ells, precisament, eh, treuen un 7 pulgades compartit de la mà de Metadona. Eh, hem escoltat un, una cançó que ja està a les xarxes de, de la part de, de Trance, se titulava No quiero verte, i si te sembla, Larry, escoltam la, una de les cançons de la cara de suïcides, Sabes quién soy. quién soy. mi nombre, pero sabes quién soy. No sabes mi nombre. Pues nada, esto era suicidas, ¿eh? Suena cojonudo. Vuelve otra vez el canto melódico del punk rock. <laughs> Pues sí. Eh, la cançó Sabes quién soy de Suïcides eh, apareixerà al 7 pulgades compartit amb Trance, dues cançons per home, editat per Metadona Discos i que s'emporten en aquesta gira que ens comentava eh, Bernat. Sí. Eh, per cert, aquesta veu a lo millor sona familiar i és que la setmana passada escoltàvem a Demencia Colectiva i és un grup que comparteix aquesta veu, al igual que Ruidosa Inmundicia. Que també escuchàvem setmanes anteriores. Y es que la Carolina, que es de la persona de la que xerram, también tocaba la guitarra a un altre grupo que se fue dir Sotatila. Mm, mm. que cantaba una persona. Y aquí nos sabes una cosa. Fíjate tú que los de trance eh, eh, tampoco... Eh, o sea, <clears throat> trance justamente como Orden Mundial saca un cassette, ellos también van a hacer un cassette de un directo. Es que, ¿sabes qué pasa? Que lo saca el mismo sello que se llama Sangre Azul. Sangre Azul. Un sellei no del heavy metal, no? No, no, no. Es un celler mallorquí especializado en treure bandes en formato cassette, de momento. Ha editat unas cuantas unes y alguna mexicana. Escoltaban Los Mujercitos o Máquina Muerta, pero también però a Demonios Salvajes, ha de treure la miraculosa cinta de Desenterrades. que estoy yo ansioso. En cuanto salga, vamos, la pesco el primero. I ja ha arribat el casset en directe Veneno bajo tu piel, piel enregistrat a, a sa possessió. Crec que aquesta mateixa temporada hem escoltat alguna de les cançons. Posiblemente, posiblemente. I també crec que serà el celler i Sangre Azul el que tregui el casset d'Orden Mundial del que xerràvem abans. Pues mira tú. tacha a romper, eh, Para acabar año. Sí, sí, sí. este es una especie de, como de repaso, ¿no? De lo que hemos estado poniendo <clears throat> por aquí, por el programa. Y la verdad es que mm, es lo, más merecioso. Eh, terminar así el año con punk, rock, mm, no contemporáneo, sino de antaño. ¿Has tenido que hacer ampliaciones en el baúl en los últimos tiempos? Bueno, un poquito, pero bueno, eh, estoy recuperando, eh, recuperando muchas cosas que, por ejemplo, tenía en cinta, así grabado y tal, no sé qué, y lo voy recuperando poco a poco en vinilo, que es como a mí me gusta a veces tenerlo, o en CDs, si no se puede conseguir en vinilo, pero por lo menos no es por tirar las cintas, porque las cintas aún las conservo, las conservo como si fuera oro en paño. De ahí nadie las toca, o sea, siempre digo que los libros, la música y las mujeres no se comparten. <laughs> Bueno, cada uno cuenta su propia experiencia. Exactamente, exactamente. Pero bueno, vamos a poner una canción de grupo Los Expulsados, que son de Spellet, grupo inglés. Eh, aquí tengo un vinilo que son sus demos y sus singles del 81 al 84. De, bueno, también está el EP, o sea, <laughs> también hay canciones del, del EP que sacaron que se llama No Life, No Future. Y vamos a escuchar. Todo del sello ese Riot City, ¿eh? Sí, bueno, City, pero el después, justamente, el que lo está ahora, por ejemplo, reeditando por aquí es el Vomito Pun Record. Ah. Casi todo lo que hemos puesto hoy ha sido eh, el Antimanguis de Forad Records, que son compañeros, si te digo la verdad, se conocen muy bien estos dos son grandes colaboradores y tal, unos personajes de puta madre. Y lo demás, pues hemos Movito un Record, como el disco que hemos puesto de, de Bilbao Mierda Rock and Roll, el de el de nacionales. Después también hemos puesto cosas de metal Records, o sea, aquí también de la isla. O sea, tenemos cosas que, por ejemplo, a, día de hoy, pues vamos recuperando gracias a estos sellos que van consiguiendo cosas que, por ejemplo, había en cinta, nunca habían editado a lo mejor en, en vinilo y lo podemos recuperar. O que no estaba disponible a precios regulares. Exactamente. Pues de Speller vamos a escuchar. Ah, vamos a, Raúl, tendrías que hacer como el banco de semillas que hay en Noruega, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? Claro, lo tendrías que congelar esto alguna vez. Yo si en un cubo. Yo si quiere voy a hacer como, para las civilizaciones posteriores. Un no después del, Armagedón. No, lo que yo haré será como Walt Disney, me congelaré yo mismo para que justamente se pueda dar todo <laughs> concretamente como toca. <laughs> pues vamos con Espere y la canción Violet Mens, Mentes Violentas. Pues esto eran Spellet con Violent Mens. Y no todo van a ser oldies, ¿eh? No, no tenemos aquí oyentes que se apuntan a, pasarnos novedades y dicen, bueno, está muy bien lo de recuperar los oldies, pero aquí os paso una novedad rabiosa que acabo de descubrir y que considero que tendríais que compartir en vuestro programa. Pues claro que sí, aquí se comparte todo. Nos lo comenta un oyente desde La Floresta, en Barcelona, y nos comenta que eh, de los alrededores de Bilbao aparece una nueva banda llamada 1991, desde el oh. norte. Y nos cuenta, son muy Smith, las letras son Proliberación animal canta el tipo de Fallen Alberto, que tiene un sello que se llama Empire in My Head, y también el Chusan, aquí ya conoceréis. Nada más escoltar 1991. Agárrate porque esto es rollo Morrissey, Smith, así. <laughs> Oh, qué bueno. Que es lo que se lleva el post-punk, ¿eh? Hemos cogido un empacho de post-punk. Sí, sí, totalmente. Pero venga, ya para cerrar el año, a ver si el año que viene viene el ska-punk o qué. <laughs> i ara aquí eh, també mos entra un d'aquests borrafacs tan xulis pirulis, eh, però bueno, eh, i és que eh, hi ha una entrevista per, eh, penjada a, en aquest cas a noticias.ipsmujeres.org e que es titula així el feminisme tiene mucho que aportar al punk més aviat jo crec que també és vera que sense, sense elles el punk no seria el que és y eh, es que ya una entrevista a Miren Aranguren, eh, feminista vasca en la actualidad eh, bueno, en qué caso digo así entrevista a Miren Aranguren, feminista vasca, en la actualidad analiza la presencia de las mujeres y el feminismo en el punk y el hardcore y organiza en Zarauz el festival Mefest. Y, y Nagore García, psicóloga social, ha realizado la investigación desarmando la escena, narrativas de género y punk. Toca el bajo en la banda feminista Vértigo. Ambas han sido invitadas por la muestra para comentar de la película The Punk Singer. Thriller, de Cine Anderson. Bueno, podreu trobar aquesta, aquesta mm, aquesta entrevista penjada que la veritat és que no té cap desperdici i, i gràcies a, a, a Miren i a Nagore per, mm, per ser el que són i fer el que fan, la veritat. Podríem escoltar una cançó d'Okei Corral o de Ochi Falfala, sí, sí, que sí. van estar aquí al programa, però escoltarem a Vértigos, que és la banda... De On toca baix, eh, sí. A... Eh, de Nagore. Mm. Venga. eran vértigos, un, grupazo con un temazo que... Pues que eso, que te hace bailar un, día como hoy, antes de que llegue los santos inocentes <laughs> y te la líen. Vamos a pasar con otra banda que yo me quedaba anonadado porque la verdad es que que sigan esta banda en activo, yo siempre digo que entonces que llegaré a ser como ellos también dentro de unos cuantos años más. <laughs> Son GBH y el año pasado pues editaron un disco que se grabó en el 2009, pero eh, hasta el 2013 no salió, no, salió a la luz. Y vamos a escuchar de su disco Perfume Ampis, <laughs> que pedazo nombre para el disco, la canción Power Corps. Doncs sí, I Tell You What Happens, eh, i és que, segons diu eh, Público i la Directa, eh, en un dels articles que hi ha per aquí publicats, eh, diu així, unitats de l'exèrcit s'entrenen per sortir al carrer. L'entrenament va a càrrec de la policia militar, òrgan que s'ha vist reforçat des de l'arribada del PP al poder. Diverses unitats de l'exèrcit estan rebent informació antidisturbis per tal d'exercir funcions policials en eventuals revoltes populars. El passat 4 de novembre, tropes del regiment de cavalleria lleugera cuirassada Lusitània número 8 amb seu a Marines eh, filtraven al diari del Público una gravació que mostrava els exercicis amb material antiavalots que va dur a terme el regiment durant el mes d'octubre. Segons l'exèrcit, la instrucció en tàctiques policials de control de masses és part de pro dels programes de formació específics per unitats que van a fer missions a l'exterior, però el Lusitània número 8 no ha de marxar a cap destí ni l'exèrcit espanyol està desplegat en cap lloc del món en què aquestes tàctiques siguin utilitzades. A més, no es tracta d'un regiment d'infanteria, sinó de tancs, concretament el mateix que va envair València el 23F a les ordres del general Jaime Milans del Bosch. Això ho podeu trobar a la directa. I també una d'aquestes és que eh, el, durant el 2014 Europa ha condemnat quatre vegades a l'estat espanyol per violar els drets humans. Les tortures durant detencions incomunicades, la vulneració de drets de persones demandants d'asil polític i l'apropiació de béns per part de l'Església són, les tres, són els tres temes que han duit el Tribunal Europeu de Drets Humans a condemnar l'estat espanyol fins a quatre vegades durant el 2014, segons un informe elaborat per Rights International Spain ha, eh, el, TD, el TEDH ha condemnat Espanya per violar els articles 2, 3, 6 i 13 del Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i Llibertats Fonamentals. Això també ho podeu trobar a Periódico Diagonal. I enllaçant amb això i vist lo vist, eh, trobareu la convocatòria a eh, contrainfo.cat i és que diu així, el proper dia 31 de desembre de 2014 es convocarà una nova marxa a la presó de Palma en solidaritat amb totes les persones preses. Ja ho sabeu, contra l'info.cat, només una societat injusta necessita presons, un manifest contra el tancament i la tortura. això que escoltam ara ja acabant el 1984 d'aquesta setmana és una banda eh, de francòfona, se fan dir Bialca i ja els hauríeu d'haver conèixer. Doncs han vingut a Mallorca en quasi gairebé mitja dotzena d'ocasions. És un duo nòmada amb una carretada de discos a les seves esquenes i el que estem escoltant és el que se titula La Pursuit de l'Excel·lence, editat per ells mateixes l'any 2010. Aquest duo nòmada Estirà actuant a Mallorca els propers 20 y 21 de febrer y fins aquí podem llegir. Y ya para ir despidiendo estos villancicos. Ay, sí, ya me había olvidado de la Navidad. De Navidad, pues mira, ahora justamente he pillado un disco que mira, justamente este disco, <laughs> este disco, si te digo la verdad, tiene una cosa bastante memorable para mí, porque ahora que me acordaba y después de ya de un tiempo y tal, al tenerlo, dije, ¿cómo conseguí este disco? Este disco justamente además lo compré en Ranaway, en Ranaway, en la disco que había antes allí al lado de Screwy, y me acuerdo que lo dejó en plan cambios y tal, que la gente le cambiaba discos por tal era un disco que dejó allí Víctor, tío. Víctor eh, Cirer López. Es un disco que tuve en sus manos y ahora lo tengo yo en mis manos. Y la verdad es que ahora me ha venido un recuerdo bastante memorable para mí. Pues vamos a escuchar la canción de Descendants, que es en directo, la canción Vacaciones de Navidad, Christmas Vacation. Va por ti, Víctor. aquí ha llegado ya el último programa del año. Del año romano. y es que es bueno que al darrere del disco se amagan mogollón de historias no? Mm. personales y sentimentales desde aquí pues vos en encara que sigui fer una copia en de un disco que t'agradi, no? Exactamente, exactamente. Formato físico no ha de despreciar. Yo siempre, cada vez que cojo un disco, tengo un recuerdo siempre de alguna persona, porque tengo discos de personas que en su tiempo, pues mira, eh, hacíamos pues como los cromos. Te cambiaste por este, pues eso es lo que tengo yo en mi casa. Pues lo dicho, hasta el año que viene, gente. Nos vemos otra vez sábado, que ya será enero del 2015. Y ya sabéis lo que siempre digo: escuchar música que le abre la mente. Y ya que estamos con el año <clears throat> romano, que vamos a així como començàvem también eh, a Eduardo Galeano, Los hijos de, los días, digo eh, hoy, Hoy no es, el, primer día del año para los mayas, los judíos, los árabes, los chinos y otros muchos habitantes de este mundo. La fecha fue inventada por Roma, la Roma imperial, y bendecida por la Roma vaticana. Y resulta más bien exagerado decir que la humanidad entera celebra este cruce de la frontera de los años, pero eso sí, hay que reconocerlo. El tiempo es bastante amable con nosotros, sus fugaces pasajeros, y nos da permiso para creer que hoy puede ser el primero de los días y para creer que sea alegre como los colores de una verdulería. Pues sí, ens acomiadam amb la banda alicantina Pepe Tan Solo, que también aparecía el recopilatorio Navidades radioactivas de Dro, amb la cançó Si no hay... Eh, los pingüinos están helados. Laos ho en Pepe Tan Solo, que si no hay pavo, no hay Navidad. <laughs> Fins la semana que ve, l'any que ve o el segle venidé. No atragantéis con las uvas! Buenas festas. ¡Salud! ciberpantalla.